De y nimbos como cinza de rosas que un de perfume. poesía unida a terra, saboreando a grolos a nosa inmortal cultura, nimbos de luz que alumean a eternidade. Así é a poesía de Xosé María Díaz Castro, amor á terra, o universo rural galego, a espiritualidade, a lingua, a emigración. Todo isto é máis presente nas súas poesías Hoxe, en Radio Pardiñas, unha humilde aproximación á figura e á obra de Xosé María Díaz Castro. José Manuel María nace o 19 de febreiro de 1914 ás 8 da mañá nunha aldea da parroquia de San Vicente dos Vilares de Parga, no Vilariño, o Aveiro da Serra de Montouto, onde os ventos da chaira rematan o seu curso placenteiro suave cunha música ensoñadora, mentras o sol na corda está enterrado, como cantaría unha das poucas veces que remarca sus súas cadencias poéticas con lindes geográficas. Ya no vou, sen mágoas nen tristuras, leva sangue do como e raigañas escuras que anuncian un día novo, sen mágoas nen tristuras, idioma proscrito, asoballado, soterrado, refugado, entregado como a pobreza e o delito. Fala do emigrante do maldito Sobre soas nos lares das xentes populares dites que rexurdir puro, poderoso enteiro Larguernos o te povas nube verdadeiro Díaz Castro ingresa no ano 1929 no seminario Santa Catalina de Mondoñedo inda que nunca se ordenou como cura e foi profesor en Madrid onde se trasladou no ano 1948 Debido aos seus coñecementos de 14 idiomas, traballou como traductor no Instituto de Estudios Hispánicos e no Ministerio do Interior. Foi autor dunha única obra, o poemario Nimbus, editado en 1961 e que despois falaremos del e leremos algunha destas lindas poesías. Este poemario Nimbos influiu nos poetas en lingua galega posteriores pola súa perfección, pola súa preocupación por Galicia e os problemas básicos do ser humano, a vida, a morte ou o tempo. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus soños non se move, a esperanza nos teus ollos espreguiza, paran os bois e chove. Mientras falamos, estamos escoitando este temazo da Kenya, Penélope, un dos poemas máis coñecidos do poemario Nimbos, a min pomos pelos de punta, despois os coitaremos con outros grupos e presentar tamén a canción do, primeira canción do programa, do poema Zapatiños e a segundo o canto idioma galego de Manuel María. Os dous están musicaos polos nenos de Guitiriz no disco Nimbos de Música 100% recomendable. adiante e outro atrás Galiza E tea dos teus soños non se move Díaz Castro está encadrado dentro da xeración do 1936 ao lado de poetas como Ricardo Carballo Galero, Calero, Celso Emilio Ferreiro ou Aquilino Iglesias. Traguerán os camiños algún día A xente que levaron Deus é o mesmo Suco vai, suco ben Xesús María E toda cousa de pagar seu desmo Desorballando os prados coma sono O tempo vai de parga pastorizar Vais enterrando suco a suco outono Un paso adiante e outro atrás Galiza Un paso adiante Nas puntiñas dos pés a festa chega ao río E anésgase la armeira a beiriña do río Despois volvese tola Brinca o río berrando e pérdese nos bimbios e as esteiras bailando. E acéndese nos vidros da aldeia chea de anos e erga megas pálpebras de animás e cristianos. Este é o Porto Muiño, todo en sombras, o río. A virxe pasa mau polo lombo do río. Moi Vésperas. Véspera de Díaz Castro e a continuación un audio recollido a Alfonso, o alma de Sermolos, a figura esencial na recuperación da obra e da vida de Díaz Castro. Sin molos e sin Alfonso, quizáis un dos poetas, un dos libros máis lindos escritos na nosa lingua, como en Nimbos, permanecería e escondido e só coñecerían 4 ou 5 que, que se interesaran. Gracias a Alfonso e a Xermolos, Díaz Castro sigue sendo unha referencia na poesía do país as letras galegas que lle deron no ano 2014, que despois falaremos tamén, todo traballo que fixo Sermolos con Díaz Castro demostra a masia da Asociación Cultural Sermolos. A continuación, as verbas sabias de Alfonso. Vale, estamos con Alfonso. Si nos podes comentar como te achegaches ti a figura de Díaz Castro, como foi ese proceso, cando coñeciches... E... Bueno, cheguei cando tuve a fortuna tamén de chegar a Guitiriz. Realmente era o único que conocía de Guitiriz. Lera, mm, además, por exemplo, en Salamanca, lera Nimbos. Emocionárame, impactárame, e cando cheguei aquí o primeiro que fixen foi preguntar por él. E ninguén me daba con él. Foi pa Madrid, morreu, bueno, A min extrañábame que se morrera que non me enterara, bueno, polos medios, por pola literatura ata que xa levando semanas en Guitiriz pois e achegándome aos vilares a súa parroquia natal pois xa me empezaron a falar algúns que viña no verán e xa agardei ao verán e no verán pois coñecémonos e, e fixémonos amigos para min o grande de Díaz Castro é como transmite, con que emoción transmite, pois a fala do, da súa familia, un home que dominaba moitos idiomas, uns máis, outros menos, pero sobre 17 idiomas. Daquela, pois, é, é moito. E realmente, bueno, foise para Madrid porque con tanta práctica pois non podía, non atopaba en Galicia así un traballo axeitado e termin, rematou no Instituto de Estudios Hispánicos ali en, en o Instituto de Estudios Científicos en, en Madrid, non? Pero dominando os idiomas nórdicos, inglés, bueno, tantas linguas, ruso, sin embargo, o seu idioma a súa querencia estaba no galego. en, de, de aquí, de, mm, da terra xa, no galego que el mamara e, e o que sempre foi fiel. Eu teño anécdotas de como pois acostumbraba a ir a, a Madrid a buscar nos bares que había preto da estación do tren, mm, algún bar rexentado por galegas e galegos, pois buscar persoas mm, que falasen o idioma para ter con quen practicar. Así coñeceu, por exemplo, o poeta Lois Pereiro, conoceu no dese xeito. Un día ali nun bar, pois estaba falando Lois cuns colegas na nosa fala e el pois achegouse. E así mm, tamén coñeceu Dese xeito, pois algún escritor daqui daqui de Lugo, etc. Non? E, e logo para min a mensaxe que transmite pois da nosa cultura labrega que foi naquel tamén medrou. El sempre foi fiel, xa digo, pois eso, o seu povo, etc. Non? Cando coñeceu a xente de Xermolos, camiñou con ela. Camiña as nosas actividades, non faltaba o Festival de Pardiñas, e démolo a coñecer a Manuel María, coñecíase epistolarmente, pero non nunca se viran a, as caras, non? nunca se contemplaran físicamente. Mm, a Novoneira coñecío porque Novoneira, cando foi para Madrid, traballaba nunha emisora de radio en Madrid. Entón coñeceron Salí. E foi coñecendo Méndez Ferrín, e foi coñecendo, pois, sobre todo, a nosa literatura chairega. Moi ben. E <coughs> comentábamos antes o da casa da, a casa dela aquí en, na parroquia dos Vilares, dis que, non? Sí. Tendes un proxecto como Sermolos para que se rehabilite como un museo sobre a súa vida e obra? Sí, te ben deixou nos, bueno, máis ben a min, deixou os libros, manuscritos que tiña, o que tiña, pouco que tiña. E logo o irmá que morreu despois, pois deixounos tamén a casa. Pero bueno, por agora non, non temos resposta das administracións eh, queremos darlle outra volta porque cada vez está en peores condicións materiais e pensamos que é importante pois restaurar o noso patrimonio eh, en conexión coa veciñanza dos vilares do, do seu berce pois crear ali un espazo de encontro para a xente, pau o cultural, unha biblioteca, etcétera, pero tamén para os problemas sociais, para as inquedanzas, etc. E xa digo, queremos volver sobre o tema e queremos un pouco insistir neso, non? Pois que haya sorte. A ver, gracias. Moitas gracias. E se queres decir algo máis tamén... No, no, xa, xa está. Crebouse a paz como un fío nos dentes fríos de abril. Perdido no remuiño, xa non hai piedade para min. Ti, cabelos de ouro de aire, nena, en que cello te vin? Chuchoume un amejo os ollos, ti xa non es meta de ti. Torceuse o eixo das cousas, toleou folla e raíz, moscaronme os sonos, caio, xa non hai piedade para min. Muiño. E están como abrazas contra noite Cando Xosé María Díaz Castro cantou O tempo vai de parga pastoriza Penélope verso 14 estaba a medir cos seus versos o que consideraba o seu universo, onde el naceu a luz. Nunca foi amigo de deixarse prender polos topónimos locais. Na súa poeta poética trascendía o todo, tamén a paisaxe inmediata, ata chegar ás categorías emocionais máis excelsas. Porén, temos que remarcar o significado duns versos tan concretos. O autor mamou as esencias da súa poesía na Terra Chá, que definiu Manuel María como a patria poética, e os seus versos deitan a cotí os trazos que marcan a súa paisaxe. En verbas de Díaz Castro, eu herdei, tendito ao que isto suscribe, este ambiente paisaxístico, biolóxico e humán que quedou enxertado na miña vida. E, por outra banda, tentei e tento recrear todo ese mundo entrañado por medio do verbo poético, como outros retratan artísticamente o seu mundo con cores e pincéis, con martelos e cincéis, con sons armónicos e pentagramas. En xeral, os escritores galegos levan nos ollos, na cabeza e no sangue a paisaxe nativa. Realiza en min, meu Deus pan que me deron leite centeo, soño en luz de aurora. Díaz Castro, logo de pasar máis de media vida en Madrid por motivos laborais, regresa a súa terra. No retorno a súa terra apoiouse no seu caminar xa pausado e vagaroso nos poetas chairegos Manuel María, Darío Joan Cabana, de Paredes, Margarita Ledo Andión, Miguel Anxo, Fernán Bello, e sentiu os renovos deste enxertamento do zume do país. Saboreou a terra chá dos seus amigos, o mar en calma de Manuel María, a longa chaira de ventos de Darío Joan Cabana. Froito deste reforzamento da urdime do poeta coa terra, naceu no outono de 1984 o que ia ser un dos últimos poemas de Díaz Castro, titulado Terra Chá. Pra que se coñece Vais arrastrando a aurora sobor da terracha Dos tordos invisibles están chía que chía Unha manta de néboa que afogar o día Van caendo despidas unha que outra mazá Nun mar de terra verde anégase a mañá E ceibanse a voar tras unha noite fría Cheos de herballo os versos do gran Manuel María dicir que estes textos que acabo de ler son do libro editado por Xermolos de Sorballando Outonos, José María Díaz Castro. Recomendable un análisis da súa vida, da súa obra, na que basei o guión deste programa. Outra vez, a Masia de Xermolos, axudándonos a todas a coñecer o gran poeta de Guitiriz. fermolos, nimbos de luz que alumean a eternidade. Continuamos neste programa de Radio Pardiñas dedicado á figura e á obra do gran poeta de Guitiriz, Díaz Castro, e como non, vamos a seguir ca sabiduría do compañeiro Alfonso Blanco, coordinador de Sermolos, que nos acerca máis como foi todo o traballo cando le deron as letras galegas a Díaz Castro e empezaron a publicar libros e como foi todo ese homenaxe que lle rendiron ao poeta Chairego. Bueno, que en, eu pasei yo Armando Requeixo, que foi o que publicou, fixa a tese, a tese doctoral fixo sobre Díaz Castro. E pasámoslle todo o que está aquí acompañándonos e escoitando todo o que temos aquí de Díaz Castro. Es, vitrinas, son a obra del, fotos del, etc. Non? E publicouse A min deixara meu irmán cando morreu. E, bueno, tamén a casa, pero a casa xa daquela estaba abandonada, pero, bueno, ainda teño a teima de, de convertila na casa da xente, que pasa que ata agora non frutificaron as conversas para que nos axuden as administracións, pero a miña idea, pois, é restaurala e levar para pois, estas fotos, esta manuscritos, os manuscritos del. E convertila, xa digo, nun espazo para to, pa toparse as asociacións, os colectivos, nos vilares hai moitos, entón un lugar, xa digo, de encontro. Como dicía antes, a nosa xente nova ten que coñecer as esencias do rural e penso que na casa de Díaz Castro no Vilariño pois pode ser un espello da, da nosa cultura da nosa artesanía temos un tear da tía del eh, que teño guardado eh, iría para ali, que xa estaba ali estuvo ali eh, penso que todas as casas merecen ser conservadas Pero a tocou tocounos esa herencia, ese herdo un pouco comprometido, porque xa estaba caendo a casa, a familia xa vivía na vila de Guitiriz, e aquí morreu xa Díaz Castro, na vila. Pe está soterrado no cemiterio aquí en, en Guitiriz, pero naceu ali e a súa obra Nimbos é un reflexo de, da súa nenez eh, da mocidade ali no Vilariño. E se queres, <clears throat> sabamos co que se o podemos chamar a familia de Pardiñas ou a familia de Xermolos. Entón, xa primeiro te vou preguntar se o nome haches por Manuel María, tanto a nivel personal para ti que significa a figura de Manuel María, como a Xermolos como colectivo que significa Manuel María para vos. Bueno, Manuel María é un gran escritor, Pero para min, moito máis maravilloso, xa o repetín mil veces, era como persona. Un home comprometidísimo e un home que se entregou totalmente á nosa terra e ao noso povo. Eso de querer coñecer aldea a aldea, vila a vila de Galicia case que o conseguiu. Porque pff, atravesou unha eu teño acompañada a veces, atravesouna dun lado ao outro, dende a comontaña ata a costa, todo. Era un home extraordinario polo seu compromiso, maravilloso. Logo a obra, pois se ves, a poesía, o teatro, os contos, a narrativa. Eh, para nós, un líder, viña sempre a Pardiñas, eh, un líder, e, e enseñounos e axudounos a entregarnos a, a, a nosa terra, non? Para min, un santo no sentido auténtico da palabra, Manuel María. Eh, vai conmigo e aquí temos recordos del, eh, temos unha asociación que se chama Irmandade Manuel María, que traballamos sobre todo na Terra Chá. Mesmo este ano dedicado, imos de dedicar a Aquilino Iglesia Alvariño. Sodes eh, os primeiros en sabelo, porque ainda non, non fixemos público, non? Pero temos actividades todos os anos, no Nacemento do Miño, alá en, en Meira, en Irimia, en to, o 8 de setembro, que é o Dano do pasamento de Manuel María temos unha celebración que lle chamos, chamamos a Chaira Enteira. E xuntámonos ali en Penas de Rodas, imos ao cemiterio, mmm, compartimos pan, queixo e viño da Ribeira Sacra que nos traen de sober todos os anos eh, mesmo lindo Guitiric tamén é Monforte, veñen amigos de Monforte, músicos, poetas, etc. E para nós Manuel María é un líder. E xa digo, como unha foto que ven aquí, ven, pois, tiven a fortuna de, con, de dalos a coñecer os dous. E realmente a miña imaxen de escritor, de, de Díaz Castro e a través tamén de, de Manuel María. E gracias a él coñecín tamén parte da familia de, de, de Díaz Castro. Aquí vai un CD da Kenya en Pardiñas mm, Manuel María convidou a Kenya a facer unha grabación sobre os irmandiños. E ali o decidiron e coa colaboración de Xermolos aí está pois a grabación dos irmandiños de Aquenya, pero naceu en Pardiñas. Porque Pardiñas non é só bailar, senón que é partillar, compartir cousas e mesmo animarnos a seguir creando dende as nenas e os nenos ata os maiores. Todas e todos somos creadores. Entón, como di Xurxo Souto, o noso amigo, pois somos un pobo de creadores. E nos en Pardiñas, pois, queremos que sexa unha mostra dun pobo de creadores que outros escritores, escritoras e artistas destacas ti na familia de Pardiñas? Bueno, digo que todas e todos. Eh, a ver, aparecen por ali colegas de 12 anos, de 6, de 7, e, e xa os vexo creadoras e creadores. Nas publicacións de Xermolos sempre colaboran nenas e nenos, sempre Aquí están dibuxos deles, dibuxos deles, e mm, poemas, contos de nenas e nenos de toda Galicia. Eh, pero bueno, como sempre, algunhas e algúns nos saindo, e algúns marchamos e volvimos, por, gracias a Deus, estamos aquí outra vez, pero bueno, mm, Sobre todo Manuel María, era o patriarca de Pardiñas, pero como non Abelino Pousantelo, non faltaba. Eu lembro, porque Pardiñas non é só que Tirís, é Teixeiro, é Parga, é Vilalba, é todo o país, rapaces de Teixeiro que me chamaban sempre Alfonso, vai vir a Belino este ano? Si, bueno, pois, cando tomemos café queremos falar con el porque é o único que nos fala que coñeceu a Castelao en vida e mólanos escoitalo falar de Castelao Neira Vilas viña sempre a súa dona Anísia cubana antiacal que imos cumprir agora no mes que ven ou no seguinte o seu centenario, Anisia ou Antiacal. E, xa digo, Marica Campo, Paco Martín, mm, músicos como Mero, Xurxo Souto, Riche Casas, eh, músicos roqueiros, folk, escultores, vou lembrar, como non, a Vítor Corral, que nos deixou fai pouco, eh, escultoras, pintores, porque feira e festa da música e da arte. Entón xa digo Bernardino Graña, xa, unha infinidade, realmente, da, sobre todo da nosa literatura, pasaron por Pardiñas, Mm, casi todas e casi todos últimamente, non? Chorar, chorar, mentre o barco rompe contra o solpor, na noite. A túa pipa non verá meus ollos fumegar máis, a túa risa, para sempre, inmenso abrente mar. Lume che din, cinza me queda. Cinza, capitán. Sola a xireia do teu barco toda a eternidade. Fume nos ollos, area fría nas miñas maus. E en boca que perdín, a longa pipa fumando a miña vida, capitán. Ai, capitán. Baixo as alas de pedra da preguiza E apaga do pecado en cada esquina E a erviña sobre a folla e a ruína Díaz Castro e Sermolos, Camiños Unidos cara a eternidade Dicir agora que o ano que lle deron as letras galegas no 2014 a Díaz Castro, Sermolos estivo todo o ano de actividades basándose na figura e na obra de Díaz Castro. Entre eles, este discazo de nimbos de música dirixido por Sarra Sandra Tenreiro e o alumnado do Instituto do Poeta Díaz Castro, en Guitiriz, máis aparte deste regalo que nos fixeron as crianzas do Instituto de Guitiriz, tamén prepararon unha película inspirada na vida de Xosé María Díaz Castro, quen a preparou tamén pois un obradoiro de literatura e audiovisual do Instituto do Poeta Díaz Castro de Guitiriz, implicándose na súa produción toda a comunidade educativa do centro. Foi lanzado ao mundo o 17 de maio de 2014, cando no Día das Letras Galegas adicáronse os versos do Neno Pepe o estudiante de Vilariño. Este, esta película chamase Os camiños Esquencidos. Tamén coincidindo neste 2014 cas letras galegas so poeta de Guitiriz, Xermolos presentou a súa edición de Nimbos de Luz Tamén presentaron o texto traducido ao árabe do poeta Díaz Castro. Vamos a volver a explicar como estaba Díaz Castro na década dos 80, descoñecido. En Guitiriz, como nos comentou Alfonso María, se entodaba por morto. Non sabían que existía. Uns anos despois, poemas de Díaz Castro traducidos ao árabe e a moitos máis idiomas. De feito, final deste programa temos unha entrevista, outras preguntiñas que lle fixemos a un escritor de Perú, Jean-Pierre, que ven moito por aquí, que é un amante de Díaz Castro e da súa literatura, e que nos falará de outras linguas que están pensando traducir o poemario Nimbos. Nimbos Este é un temazo do grupazo Cenzar dunha poesía de Díaz Castro Decir que mañan temos unha conexión tel telefónica co amigo Bocixa Voz dos Censar Que nos falará da loita das encrobas a súa terra Ata as mans que fixo Deus Pranciños, pra rabelas, adañas e grandouro Os percejos bourando nos camiños A sombra mourando Por su como uno. una mujer, doce feitura y un fillo criado, única victoria tras del frajar tuando pa' locura, de mozas como rosas, loca historia. temazos, Enzar con este tema de Cortina. Continuamos en Radio Pardiñas neste homenaxe á figura e a obra de Díaz Castro. Mm. Imos achegando final, a parte final deste programa E antes de presentar a Jean-Pierre Quero lembrar un pouquiño como foi coñecer a Jean-Pierre Xa levábamos uns meses pensando nestas radio pardiñas E coordinando con Xermolo Que cando necesitaran pois, vir aquí algo interesante para a radio que nos avisaran E aí recibo a chamada de Alfonso Alá por este último Nadal pasado E me di, podes vir a Vitiricio, Por suposto. Hai aquí un escritor peruano amante de Díaz Castro, da súa obra, e que está facendo cousas moi interesantes que creo que son necesarias que as escoites e que as coite todas as subintes de Radio Pardiñas. Hai chejo a Vitiriz e descubrín a un rapaz, digo rapaz, pola idade que ten, 20 pico, 30 anos, Jean-Pierre, de Perú, que ora reside en Madrid, amante da Galiza e da súa poesía, e el me conta un pouco como se chegou a figura de Díaz Castro. Quero recalcar isto porque volvemos a falar da masia de ser molos, tecendo pontes entre a Galiza e a América Latina entre os nosos poetas e poetas de outras latitudes. A verdade é que foi un gusto vir ese día coñecer a Jean-Pierre, unha figura que me deixou marcada, e nada máis simplemente darlle voz a Jean-Pierre e que él nos comente que a figura de Díaz Castro para él e que é o que está pensando e traballando para que sexa recoñecida internacionalmente. Estamos na, na Casa das Palabras e temos hoxe o gusto de coñecer a un amigo Jean-Pierre e nada, simplemente preséntate, dinos quen eres e de onde ves e demais. Bueno, gracias por la entrevista. Mi nombre es Jean-Pierre Codarlupo. Eh, soy escritor de origen peruano, ahora radico en Madrid En Perú publiqué un libro por la universidad que se llama Caída de un pájaro en el mar y el resto de cosas están por ahí dispersas en periódicos y revistas. Y aquí estamos. Vale, ¿cuándo llegaste de Perú aquí o Estado español? Llegué a inicios del 2020, en enero aproximadamente, y estuve viviendo medio año en La Rioja, en Logroño, por una beca de estudios. Vale, ¿y en qué consistía la beca de estudios? En... La beca era estudiar eh, medio año, eh, cursos de literatura, y al llegar vino la pandemia, entonces solo fui un mes de manera presencial y luego todo online. Y cuando se acabó la beca eh, no tenía dónde ir, entonces la amiga de una madre vivía, la amiga de mi madre vivía en Burela. Y fui ahí que llegué, pudo ser cualquier lado, pero me tocó ir a Burela dicías que chegaches a Burela y e ahí te empezaches a interesar un por la nuestra cultura, literatura, como amante de las lenguas que eres, ¿no? Sí, cuando llegué a Burela, para mí Galicia era un remoto lugar en general. No sabía absolutamente nada. Sabía que era un puerto, o muchos puertos, que había mucha migración gallega en todos lados. Y em, no tenía muchas cosas que hacer en Burela, entonces tenía a la mano una pequeña biblioteca que debe ser más pequeña que este local. Y ahí el primer libro que tomé fue Nimbus, de, Díaz Castro, buscando. Lo rastreé y lo saqué y lo comencé a leer y ese fue el primer paso para acercarme luego a otros autores. Ya había leído yo a Rosalía, la había leído bastante bien, pero en general lo único que conocía a nivel del literatura de Galicia era Rosalía. Fue con Díaz Castro que fue llegando a otros nombres y a otros pensadores también. Entonces llegó a tu mano el libro del Díaz Castro casualmente o causalmente. Sí. Sí, entonces comencé a interesarme por él, lo leí todo lo que estaba ahí, lo leí. Alfonso, de hecho, ya lo conocía antes de conocerlo, porque en un documental que se llama Un Instante Eterno aparecía él eh, hablando y dando un testimonio de Díaz Castro. Entonces, eh, casi siempre que hago lecturas de algún autor o autora, trato de leer todo lo que pueda, todo lo que ha publicado, a veces hasta lo inédito. Y así fue rastreando a Díaz Castro hasta que luego, bueno, tuve que irme de, de Burela hacia Madrid, pero quedó el contacto con Galicia, nunca se perdió, nunca se perdió, porque siempre estoy retornando para Burela. Y en Madrid seguiste interesándote en la figura de Díaz Castro, investigando en la figura del poeta de Guitiriz. Eh, sí, porque daba la casualidad de que Díaz Castro también vivió durante muchos años en Madrid y ahí se dedicó principalmente a la traducción. Lo que más me llamó la atención de Díaz Castro era que no, no le gustaba tanto la, la autopublicidad, ¿no? y siempre fue un poeta totalmente marginal, totalmente periférico, tal vez porque él a sí mismo lo quería. Entonces eso me llamó más la atención y luego que solo había publicado un libro y son pocos casos que, sean de eso. Normalmente los escritores suelen publicar mucho y en abundancia, pero Díaz Castro me recordaba mucho a Juan Rulfo, que le bastaron dos libros para y nada más. Entonces eh, lo seguí investigando hasta que pensé de que autores como Díaz Castro, o hay otro que me gusta mucho, se llama Luis Pereiro, que tampoco ha sido <laughs> traducido, por cierto, tienen que, tienen que ser leídos. Y el principal problema ahí es las traducciones, no hay traductores del gallego al castellano. Entonces ahí hay un hueco muy amplio que, rellenar. Y, te <clears throat> intentas que esa obra se, se traduzca a, otras lenguas, a de Díaz Castro en concreto. La de Díaz Castro, sí. Eh, ahora, ahora hay una editorial que es la editorial Ultramarina, es o parte del proyecto Placa, que es principalmente impulsado por inmigrantes. Se creó con esa, con esa consigna ya desde hace 16 años. Yo estoy integrado ahí hace dos años aproximadamente y siempre se ha tratado de publicar autores eh, chicanos, mexicanos, eh, peruanos, chilenos, de, todo, de todos lados de Latinoamérica para que su obra circule en otros lados. Entonces hace poco le propuse al editor eh, lo de Díaz Castro, hice un pequeño estudio introductorio que pienso ampliar porque ahora tengo un material más amplio para que se publique. Entonces la idea es publicar Nimbos tal y como lo dejó el poeta, no voy a alterar nada de su traducción pero sí incorporar otros poemas, ya que la obra poética completa salió por Galaxia en el 2014, si no me equivoco. Y que se difunda no solamente fuera de Galicia, sino también en otras partes como México, Chile y Perú. Hola, muy interesante. Y actualmente estás estudiando en Madrid, ¿nos puedes decir que estás estudiando y qué planes tienes con esos estudios a largo plazo? Bueno, ahora estoy estudiando chino. Eh, siempre me, atrajo la cultura, la cultura china, el mundo asiático. Y bueno, los chinos llevan escribiendo 5.000 años, Entonces ahí hay un montón de cosas que también por, por cuestiones de traducción no se conocen, de poesía, de filosofía, de todo. Entonces, eh, como te decía antes, los planes no me gustan a mediano plazo, a corto plazo, de 5 o 6 años, sino de pensar lo que puede ser ahora en 15 o 20 años, que no es nada de tiempo. Ser un puente eh, entre las dos culturas, la cultura gallega con sus autores y también con los chinos, que sean traducidos autores chinos a la lengua gallega y viceversa, y que sea ahí un puente, una conexión. Pues muchas gracias por esa conexión que abres con otras culturas, y no sé si quieres añadir algo más o quieres preguntarle algo. Si no, tenemos última pregunta igual. ¿eh? Bueno, añadir pues que creo que animar a la gente que me parece importantísimo que un autor escriba en su lengua porque es una reivindicación, es una posición política, porque tranquilamente los autores de Galicia, dado el mercado editorial y el circuito literario, podrían escribir en castellano, pero no lo hacen. Y eso a mí me parece muy importante. Eh, sobre todo por el contexto en el que vengo de un proceso de colonización que ha sido terrible, donde las lenguas fueron exterminadas y donde se le da muy poco valor o muy poco aprecio a las literaturas escritas en otros idiomas, lo que me hace preguntar inevitablemente eh, cuál es una literatura nacional, si es que hay una literatura nacional. Eh, ¿Qué es la literatura española? Cuando se habla de literatura española se habla de la literatura escrita solamente en ese idioma. En cambio, se deja de ver lo periférico, lo catalán, lo gallego, el caso de España, el País Vasco. Entonces creo que hay que acercarnos a esas literaturas y que esta gente, estas literaturas, tienen que decirle a ese esquema oficial que aquí vienen luchando con ese proceso desde hace ya también un buen tiempo y que incluso se escriben mejores cosas de las que ahora mismo se están escribiendo en lengua castellana, ¿no? que ya se ha vuelto un poco, un poco rancio. Muy bien. Y para acabar, ¿qué opinas para la difusión de esta cultura, ...la figura en concreto de Díaz Castro, o papel que son una asociación como sermolos... que ¿Qué opinión de ese, papel papel las asociaciones, la reivindicación de la nosa cultura y en concreto de Xermolos con Díaz Castro? Eh, viendo todo el contexto en un pequeño pueblo como es Guitiriz, me parece que estas asociaciones son actos heroicos porque no es fácil eh, nadar a contracorriente y las principales vías de difusión son revistas, radio, televisión, bueno, no sé, tal vez, pero que sea el material impreso que se difunda. A veces la gente no puede comprar libros por el precio que, que tienen los libros. Así que sería de hacer publicaciones masivas, bombardear a cada momento de todos estos textos y formar a los niños y a los estudiantes de que hay una lengua que está ahí de por medio y que una lengua comunica algo y entonces la traducción es el que y los traductores son los que finalmente son los puentes para para que se conozcan estos textos y luego que los libros circulen por donde tengan que circular. Nada me haría sospechar a mí que en un pequeño y remoto pueblo de Galicia como es Burela eh, me encontraría con, con, la literatura gallega. En cierto modo también gracias a gente que se que publicou sí, toda a xente que, que hai detrás de que reivindicou a figura do, do poeta de Guitriz Sí, exactamente, exactamente. Pues, moitas gracias e o micro teu se queres despedirte ou añadir algo, queres preguntarlle algo. Eh, no, bueno, sí, gracias a, a ti por la entrevista, a Alfonso, a Raúl Río, que fueron los que me han dado más pistas sobre Díaz Castro, me llevaron a, a la tumba. me llevaron a la casa que lamentablemente está casi, casi desmoronándose. Cuando fui estaba en, muy malas condiciones. Yo creo que ese también puede ser un, punto de, de revitalizar, ¿no? darle otra vida a la casa y acercar a otra gente a que eso, que no caiga necesariamente en el turismo, pero que se diga que por ahí estuvo Díaz Castro, que ahí vivió, que ahí creció y que todo este contexto de Galicia es el que ha influido en su obra. ¿no? Muchas gracias. A ti. Ahora sí, en la parte final del programa agradecer a Jean-Pierre Escoitar a Jean-Pierre decir que Casa Díaz Castro está caída e por falta de axuda non podíamos facer aí un museo con todo o material que ten Sermolos que lle donou Díaz Castro, Alfonso e a Sermolos é unha magua dende Radio Pardiñas a ver se espabilan as administracións e apoiamos o poeta Ego da guitiriz por excelencia. Música E para ir despedindo, decir que Nimbos, o poemario Mario Díaz Castro, publicouse no ano, 90, no ano 61, perdón, pero dicir que xa empezou antes, no 1955, Fernández del Riego incluye unha antoloxía de poesía galega cinco ou seis poemas hasta, da, hasta o momento dun autor inédito, José María Díaz Castro. Recalco isto porque está Fernando del Riego, mencionado este ano nas retras galegas, amigo de Xermolos. A nosa de Xermolos sempre pulula por aí polo ambiente. E igual, gracias a Fernández del Riego, pois anos despois, seis anos despois, publicaríase en Nimbus unha referencia da poesía da nosa terra. Gracias Hermolos, gracias Alfonso, gracias Jean-Pierre, Fernández del Riego, porque gracias a vos eu e moita máis xente coñecemos este pedazo de libro que é Nimbus. xa me despido con este temazo de escarmento do poema Penélope, un dos máis populares e coñecidos de Díaz Castro. Un gusto un día máis aquí en Radio Pardiñas. Acabamos de escoitar este temazo de escarmento e despedimos co poema Como ventos fusidos, musicado no CD Nimbos de Música polos rapazas das do Instituto Díaz Castro de Guitariz. Longa vida a poesía, longa vida a Díaz Castro. de mí mismo perdido coma tentos fugidos por antiguos caminos esquecidos, hijas Castro perdido traxeito un recordo muy longo Recolleito por un ancho es salvado algún intre de amor desesperado